ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولى للورى أي داع قبلكم في ذا الوجود صح لا كسرى هنا لقيصرا ربنا الله من سواكم في حديث أو قديم طلع القرآن Žrtvujte se u svome životu, bilo svojim trudom, svojim zalaganjem. Žrtvujte se svojim imecima. Žrtvujte se, o Allahovi robovi, jer ova žrtva se isplati. Ko se bude žrtva u životu na ovom svijetu i bude postigao zadovoljstvo svoga gospodara, zaslužit će ليس ženu. غير الله ربا للعباد ليس غير الله ربا للعباد أمة الصلاة Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.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 Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam prema ovoj svojoj obavezi i prema ovom svom emanetu koji je preuzeo, brižno se odosio. Puno je napora ulagao, brinuo se za tim svojim pozivom, maksimalno se žrtvovao i to je tražio od svojih sljedbenika. O Allahovi robovi, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nam je divan uzor kako trebamo postupati u životu na ovom svijetu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se brižno odnosio prema tom svom emanetu, pa je na dan oprosnog hađa na Arefatu potražio svjedočenje od svojih sljedbenika da je on dostavio objavu, pa ih je u nekoliko navrata na dan Arefata na oprosnom hadžu upitao O skupe, da li sam vam dostavio? Pa kada bi oni kazali da dostavio si Allahov poslaniće, on bi podigao svoj kaži prst uperivši ga u pravcu neba i kazao bi Allahu moj, tebe za svjedoka uzimam. Njegova briga je bila dostaviti ono što je uzvišeni Allah te bareke taala objavio. Cijenjena braćo, naša briga mora biti da dostavimo istinu onima do kojih istina nije doprla. Naša obaveza je prenositi istinu drugima, druge savjetovati, upotrijebiti sva dozvoljena, raspoloživa sredstva u pozivu kao uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Posebno podvlačim sva dozvoljena raspoloživa sredstva, iz čega se izuzimaju šariatom nedozvoljena sredstva u pozivu kao uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon završenog fakulteta primljen je da radi kao modernis u jednoj od osnovnih škola. Radi se o jednom brižnom muallimu koji je svoj život podredio onome što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Primljen je na mjesto modernisa u osnovnoj školi. Osjećao je težinu povjerenog mu emaneta i često se zapitkivao. Da li roditelji dobrovoljno predaju svoju djecu ikom drugom do školi? Dijete provede u školi šest sati, a da se roditelj i ne zapita u kojem pravcu se usmjerava njegovo dijete i šta njegovo dijete uči. Pitanje o kojem mali broj roditelja razmišlja. Mali broj roditelja se zapita šta moje dijete uči u školi i u kojem pravcu moje dijete biva odgajano. Cijelo vrijeme učiš svoje dijete da ga je Allah stvorio kad odjednom dijete dođe iz škole i kaže da je nastalo od majmuna. Roditelj se i ne zapitkuje šta njegovo dijete uči u školi. Jer ga o školskom programu i onom što djeca uče apsolutno ništa ne brini. Niti se o tome zapitkuje, niti ga to brini. I nije ga briga kako će njegovo dijete biti odgojeno. I ne razmišlja o posljedicama toga jer to dijete šest sati dnevno provede uz te odgajatelje u školi. Zamislite šest sati pogrešnog usmjeravanja. Zamislite šest sati vožnje u pogrešnom pravcu. Koliko treba vremena da se vrati? A da ne govorimo šest puta pet, trideset, pa puta toliko sedmica u godini, pa Boga mi se to nabere. I puta osam godina i puta još četiri godine i puta još četiri ili šest godina ako kojim slučajem bude upisao fakultet i tako dalje. I kad vidi da je desetinama sati ili stotinama sati dijete putovalo u pogrešnom pravcu, kaže Allahu moj šta sam ja to skrivio, što je moje dijete zaglavilo, što je moje dijete ovako. A ovaj brižni muallim je o ovom pitanju razmišljao. Iako je od svojih prijatelja ovaj muallim slušao da ta djeca koja su mala ništa ne razumiju i ne kuže i ne prihvataju, on se ipak odao pozivu ka Allahu tebareke ve ta'ala u tom svom poslu. Jer je osjetio da ta djeca prihvataju njegov govor i da taj govor oni primjenjuju u praksu. Kada bi ih podsticao na dijeljenje sadake, primijetio bi da ta djeca žure da dijeli sadaku. Od njihovih roditelja bi čuo i priče da su ta djeca počela obavljati namaz u džematu. Kada bi im on govorio o obavezi obavljanja namaza u džematu, oko čega su nemarni mnogi muslimani u cijelom svijetu, a i u ovoj našoj Bosni. Pa čak bi neka djeca redovno obavljala i sabah namaz, oko čega su posebno nemarni muslimani. Illa men rahim Allah, osim onih kojima se uzvišeni Allah tebareke te ta'ala smilovao. Na pitanje kojih je podučio tome da trebaju obavljati namaz u džematu, da trebaju dijeliti, da trebaju to i to činiti, ta djeca bi odgovarala, učitelj nam je govorio o vrijednosti obavljanja namaza u džematu, učitelj nam je govorio o vrijednosti davanja sadake i tako dalje. Mnoge učenike je uspio svojim trudom nagovoriti da čak se priključe školama za podučavanje Kur'ana, da uče Kur'an na pamet, želeći da postigne nagradu koju ima Onaj ko podstiče na činjenje dobra. ad ala al Onaj ko podstiče na dobro je kao i onaj koji ga čini. Pa je ovaj muallim bio svjestan te činjenice, pa je htio da što više dobrih djela zaradi time što će on podsticati djecu da što više nauče Kur'ana na pamet. Na odmorima između časova ovaj muallim nije trošio vrijeme sjedeći u zbornici, nego bi sjedio sa djecom i s njima razgovarao. Pa na jednom od tih odmora upitao je učenike. Ko od vas želi postati daija? Oni su uglasi odgovorili, svi mi to želimo. E onda ćemo mi započeti sa da'vom, moleći Allaha tebareke ve ta'ala da nam da bereketa. Neka svako od vas sutra donese u školu po jednu kasetu Kur'ana ili neko korisno predavanje. Kada su učenici donijeli u školu, on je od njih zatražio da oni međusobno razmijene te kasete. Nakon toga je zadužio jednog učenika za tu razmjenu kaseta i za to iznajmljivanje. Ali je oporučio toj djeci kada dođete kući, obavezno recite članovima svoje porodice da i oni preslušaju tu kasetu. Poslije je prešao i na razmjenu knjižica. Ali jednoga dana stiže mu pismo. Otvori ga i poče čitati. Ocijenjeni odgajatelju. Ovo je pismo zahvale, a ujedno i pismo ukora. Ne možeš ni zamisliti koliko je uticaja imala samo jedna kaseta koju je donio moj mlađi brat kući. Ta kaseta je promijenila život jedne cijele porodice. Porodice koja nije imala druge brige do uživanja u poslasticama ovoga svijeta. Baba nas je prepustio uticaju zapada, a majka o svojoj vjeri ništa nije znala. Naš život je bio daleko od Allahove vjeri. Namaz je nešto posljednje o čemu bismo mi mogli i razmišljati. Nikada o njemu nismo razgovarali u svojoj kući, niti nam je ikad bilo naređeno da klanjamo namaz. A kamoli da budemo i išibani zbog ostavljanja namaza. Ovo je naš život. Igra i zabava. Trčkaranje za prividnim dunjalučkim ukrasima. Muškarci su trčkarali. Za raznim vrstama sporta i putovanjima ali daleko od Allaha te bareke ve A mi djevojke nismo imale druge brige do čaršije, te praćenja aktualnih tračeva i gledanja filmova, pa čak i futbalskih utakmica. Ali ja sam osjećala jednu veliku, ubitačnu, duševnu prazninu. To je bila tjeskoba u kojoj sam ja živjela. I pored toga što sam bila izuzetno dobra studentica, nisam osjećala istinsku sreću u životu. Svjedočenje Djevojke koja je visoko obrazovana, da nije pronašla sreću u diplomi i visokom obrazovanju. U prošlu srijedu moj mlađi brat, a on je ujedno i vaš učenik, donio mi je kasetu čiji naziv me je zainteresovao. Naziv te kasete je bio Sreća između privida i stvarnosti. Da je preslušam, rekla sam u sebi, da vidim kako to razumijevaju ovi što su privrženi vjeri. Kasetu sam preslušala jedan put, pa drugi put, pa treći put i to sve u istoj noći. Riječi šeha da mu se Allah Đelešanu i da mu da uspjeha, kao da su bile upućene direktno meni. Osjećala sam da mi govori, pohrli put u istinske sreće koji si bila izgubila. Osjećala sam kao da me prkosno potresa njegov govor. Ti živiš prividnu sreću, a ne stvarnu. Zaprepasili su me slučajevi svjedočenja ljudi koje je šeh spomenuo. Bila su to svjedočenja onih za koje mi mislimo da su oni najsrećniji, a nisu. Ovo sam više puta spomenuo. Iako mnogi ljudi misle da je srećan onaj, onaj, onaj, onaj, imenujući ga, gledajući u njegov imetak i njegovo bogatstvo i raskoš u kojem živi, ipak kaže, po mnogim svjedočenjima koja je šeh spomenuo, po mnogim priznanjima od ljudi koji su živjeli takvim životom, kaže, osvjedočila sam se da to nije pravi put, da to nije put sreće i put zadovoljstva. Bio je to prvi poziv koji me probudio iz dubokog sna. Taj vikend sam provela razmišljajući o riječima šeha da mu Allah da svakog uspjeha. Očekivala sam sljedeću kasetu od svoga mlađeg brata. Posebno sam oporučila da donese još jednu kasetu u subotu, jer vikend u islamskom svijetu je četvrtak i petak, a ne subota i nedjelja kao što je to slučaj ovdje kod nas i slučaj u ostalim ili mnogim drugim evropskim zemljama. Jer pravi vikend je vikend četvrtak i petak, to su slobodni dani, a ne subota i nedjelja. S velikim žarom sam iščekivala svoga brata. Evo ga dolazi. Nosi jednu novu kasetu. Njen naziv me je uzdrmao. Imala sam osjećaj da je to posljednji opominjač. Naziv te kasete je glasio, pazi, možda ti se neće smilovati. Uzela sam kasetu prije ručka i preslušala. Bila je to jako utisajna hutba. Plakala sam i plakala, zar će ovakav moj kraj biti? Ako umrem, a ne budem namaz obavljala, pa oni neće meni ni okupati, ma neće meni u čefine zamotati, a neće mi ni dženaze klanjati. O, kakvo poniženje na dunjaluku i na ahiretu. Prije ručka sam otišla i abdestila se te podne namaz klanjala. Na mjestu obavljenog namaza sam sjedila i skrušeno molila svoga gospodara da mi oprosti grijehe koje sam do tada počinila. Prije nego li završim svoje pismo, halali mi kada kažem o dragi odgajatelju ili o odgajatelji. Mnoge svoje obaveze niste ispunili. O Allahovi robovi, ova poruka mora doći do srca. Obaveze svoje nismo ispunili onako kao što trebamo da ih ispunimo. Poklik ove sestre muslimanke koja je živila u tminama zabludi, daleko od spomena uzvišenog Allaha te bareke mora da dopre do naših srca. O odgajatelji, Niste ispunili svoju obavezu onako kao što je trebate ispuniti. O roditelji, jeste li ispunili svoju obavezu prema svojoj djeci? O domaćini, jeste li ispunili svoju obavezu prema svojim porodicama? Kaže, bojite se Allaha ispunite svoje emanete onako kako treba. Koliko je samo oni koji žive u beznađu kojim sam živjela i sama ja, posjeduju i metke, ali nemaju toplih riječi koje su jeftine. Jeftine dovoljno da jeziku potrijebiš. Ili dovoljno da kupiš kasetu koja košta dvije ili tri konvertibilne marke i da je pokloniš čovjeku. Možda ta kaseta, možda zbog tri marke Allah Đalešanhu te uvede u džennet. Možda zbog knjige koja košta pet konvertibilnih maraka tvoj gospodar te uvede u džennet. Možda zbog bilo kakvog poklona tvoj gospodar ti se smiluje i u džennete uvedi, Samo zbog nemara zbog priloženosti Dunjaluku. Ljudi ne posežu za ovakvim poduhvatima, jer draža mi je konvertibilna marka negoli da moj brat padne Allahu na seždu. Draža mi je konvertibilna marka i užitak u ovim prolaznim dunjalučkim prividnim blagodatima mi je draži negoli da zaradim džennet. O Allahovi robovi, poklik ove sestre glasi na kraju, o odgajatelju, promijenila se cijela porodica ili skoro da se promijenila cijela porodica samo za pet saudijskih rijala. Samo za pet saudijskih rijala. Da kupiš kasetu koja košta pet konvertibilnih maraka ili tri konvertibilne marke i pokloniš je čovjeku. Ne kaži neće, nikada ne reci neće, nikada ne kaži neće ovaj, neće onaj. Pusti ga, vidiš kako živi, vidiš kakvom se životu odao, vidiš da mu je dunjaluk najpreći. Možda će ono što ćeš mu pokloniti biti presudno da se izbavi iz te tmine grijeha u kojima se nalazi. Allahu moj, smiluj nam se, učvrsti nas na pravom putu i potpomozi nas u ostatku našega života. Aqulu qavli hada, wa astaghfirullah li wa lakum. كنتم أمة لهف نفسي كيف صرتم أمما لهف نفسي كيف صرتم أمما أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل وبال الورى أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسرى هنا لا ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أصحاب رضي الله تعالى عنهم zbog uticajnih riječi Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Na svaki njegov poziv odazivali bi se. Teško nam je. Teško nam je žrtvovati nešto od užitaka ovoga svijeta. A Uthman ibn Affan radijallahu ta'ala anhu opremio vojsku. Uthman ibn Affan radijallahu ta'ala anhu kupio bunar kojim je kupio sebi džennet La ilaha illallah. Kolika li je njihova želja za žennetom bila? Koliko li su se na tom putu žrtvovali? Nisu davali prednost ovom kratkom prolazom dunjalučkom životu nad ahiretom. O Allahovi robovi, žrtvujte se u svome životu. Žrtvujte se u svome životu, bilo svojim trudom, svojim zalaganjem. Žrtvujte se svojim imecima. Žrtvujte se, o Allahovi robovi, jer ova žrtva se isplati ko se bude žrtva u životu na ovom svijetu i bude postigao zadovoljstvo svoga gospodara, zaslužit će žennet. Allahu moj, tebe molim da nas učiniš od onih koji će se istinski žrtvovati za dominaciju tvoje riječi na zemlji. Allahu moj, smiluj nam se. Allahu moj, potpomozi nas. Allahu moj, učini nas od onih koji neće škrtariti prilikom poziva u Allahu te bareke ve ta'ala vjeru. Allahu moj, tebe molim da smekšaš naša srca, da smognemo snage, da kupimo koju kasetu, da kupimo koju knjigu koju ćemo podijeliti radi uzvišenog Allaha te bareke ve taala. O Allahovi robovi, 10, 20 ili 30 konvertibilnih maraka. Za vaš džep možda ništa ne znači, a može puno značiti za mnoge porodice koje žive u tminama nevjerstva ili žive daleko od spomena uzvišenog Allaha te bareke ve taala. O Allahovi robovi, žrtvujte se na Allahovom putu. Znajte da na takav način radite ono s čime je zadovoljan vaš gospodar. Allahu moj, smiluj nam se. Smiluj se i nama i roditeljima našim, jer oni su bili dobri prema nama kada smo bili mali. Allahu moj, uvedi nas u džennet sa poslanicima, šehidima i ostalim dobrim ljudima. Allahu moj, pomozi islami muslimane u cijelom svijetu, a ponizi svakog ono ko zatire tvoju riječ. Allahu moj, tebe molim da poniziš svakog nevjernika, munafika i mušrika. Allahu moj, tebe molim da potpomogneš svakog onog ko se bori za istinu. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ليس غير الله ربا للعباد كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الناس طر بالفناء لم يرى في الدهر قوميته كل من قلد عيش الغرباء لن يرى في الدهر قوميته كل من قلد عيش الغرباء Udruženje muslimana IKRI je davetska organizacija koja se nalazi u Ljubljani i djeluje na području Republike Slovenije. Studio Ikre nam nudi širok izbor audio predavanja, knjiga i drugog materijala islamskog karaktera. Za dodatne informacije možete kontaktirati telefonski broj 031 654 139. A pozivni za Sloveniju je 386. مرة أخرى بها روح عمر ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد أمة الصحراء يا شعب الخلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته